العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما لدى أكسابه a lokaci irin wannan muna gabatar da darasi a littafin al'adabul mufrat na imam muhammad ibn ismail al-bukhari abu abdullah littafin da ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu ladubba na addinin musulunci to idan ba a manta ba kafin wucewar watan ramadan ko kuma kafin shigowar watan ramadan mun tsaya a ƙarshen babi na 334 a ƙarshen hadisi na 777 wannan ya nuna za mu tashi babi na 335 a farkon hadisi na 778 malam ya ce babu ƙaunin rajin na wa'abika wannan babi zai karantar da mu hukuncin mutum ya ce a'a ina rantsewa da mahaifinka ya halatta ko bai halatta ba قال البخاري حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا محمد ibn fudail ibn gazwan an umara an abi zur'a an abi ja a rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallah ayu sadaqati afdal ajran qala ama wa abika latunabbi naka. an ta saddaka wa an ta sahihun shahihun takshal faƙara wa mun algina wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulanin wannan hadisin isnadinsa yana cikewa a kan sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yarda shi ne wanda ya ruwaito wannan hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce ja a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ne wanda ya zo alhafiz ibn hajjarin askalani a fathil bari ya ce iya bincikensa da littafan da ya duba na malamai da sharhunan da ya duba bai iya gane sunan wannan sahabi ba da haka abu huraira bai faɗe shi ba kuma ba samu wata ruwaya wanda ta nuna wani ne ba haka bayanai na malamai ba su nuni zuwa ga waye wannan sahabi mun gane wannan mutum ne da ya zo faƙali sai ya ce ya rasu da lahi ya manzan allah ayyu sadaka ce afdalu a jarar ya ce ya rasu da lahi ya manzan allah wace sadaka ce ta fi falala wajen kawo lada mai yawa sadakar da ta fi lada wani sadaka tana da lada amma wata tafi wata lada to shi wannan sahabi yana tambayar wace sadaka ce ta fi lada ƙala sai manzan Allah ya ce ama wa abika latunabba annahu sai manzan Allah ya ce na rantse da mahaifinka latunabba annahu zan sanar da kai ka fahimce su mun gane shi ne muhallin shahid to wannan ya nuna ke ana iya wannan rantsuwar ko ba a iyawa can baya ina ji mun karanto hadisin da ya ce ba a rantsuwa da iyaye to nan kuma ga shi manzan allah ya yi rantsuwa da iyaye wanda ya sa waɗansu malamai suka yi ƙoƙarin su haɗa hadisan ta yadda ba za a samu cin karo ba amma zahirinsu ne akwai cin karo daga cikin zantukan da malamai suka yi suka ce wancan hannun da aka yi ana hannu ne akan mutunan da ya yi rantsuwa da iyaye da niyya ta rantsuwa rantsuwar yake nufin yayi irin rantsuwar da ya kamata a yi da allah sai da iyayensa to shi ne wancan hannun wannan kawo suka ce abu ne wanda ya safa gudana a al'ada ta magana su wanda ya irin wannan ba da nufin rantsuwa ba suka ce babu laifi mun fahimci wannan kamar rantsuwar abin da ce wannan ya sunanta wani za ka ji ya saba da rantsuwa wannan ba balaga, yau a imanin lagu haka waɗansu malamai suka ce amma muhammad nasiru dina albani rahimullahu ta'ala bayanin sadi ya sauƙa mana a ce kaza ne a ce kaza domin shi abinda yake cewa wannan jumlai shi bayanin da ya yi shi ne wannan jumla ama wa abika latunabba annahu albani ce wannan jumlar ba ta inganta ba da inda za a koma cikin hadisun imam muslim ya fitar da shi imam ahmad da imamun nasa'i amma duka ba zo da wannan abin wannan jumlar ba a cikin ruwayoyinsu da haka ya ce wancan hadisi cewa ba a rantsuwa da iyaye shine magana ce kwara ɗaya ba a rantsuwa da iyaye saboda wannan jumlar bata inganta ba a cikin wannan hadisin kaga kuma wannan shine zance mafi kusa da mafi kusa wajen warware wani tunani na cin karo ko wani abu kamar haka nan to sai da Allah ya ce sadakar da ta fi lada an ta saddaka wa an ta sahihun shahihun tafshal faƙara ya ce shi ne kai sadaka wa an ta sahihun kana lafiya lau mun fahimta lokacin da kake lafiya an ka ɗauki sadaka ka ba da ta fi lada a kan lokacin da baka lafiya mun fahimta domin lokacin da baka lafiya kila ka hara jin ƙarshen lahira to mi za ka yi da kuɗi lokacin tun da ba a tafiya da su lahira sai ka ɗauka ka bada amma lafiyar ka ka fi buƙatuwa zuwa ga wannan kuɗi? a hakan kuma sai ka ɗauka ka bada to shi ne ce na farko kai sadaka kana lafiya lau shahihun kuma a lokacin da kake shahi mai shahihun suka ce wanda ya haɗa abu guda biyu ko waɗansu kofi guda biyu su ake ce ma shahi nau'i ne na ruwa, to mutum ya kasance yana tsoron ya ɗauki kudin shi ya bada sannan kuma yana kudin ya tara dukiya to wanda ya hada wannan sufofin guda biyu to shi ne shahi rowa in ta hadu da son tara dukiya to mutum ya zama shahi ba ya fita daga alhukul ya zama shahi mun fahimta to mutum ya sadaka a lokacin da yana son ya tara dukiya da yawa kuma baya son ya bayar shi yasa a gaba ya yace takshal faqara kana tsoron talauci da abin da ke haifar da wannan dama tsoron talauci ne to sai ka dauka ka bada ya fulada wa ta'amulul gina kana kwadai kana burin ka tara dukiya to a lokacin nan sadaka ta fi lada mun gane kenan mutum yana lafiyar salau sannan yana tsoron talauci sannan yana kwaɗon ya tara dukiya a haka sai ya ɗauka ya bada duk wanda yake da waɗannan siffofin yana tsoron talauci wannan tsoron talaucin zai hana shi ya bada shi yasa ɗan ma daga cikin hanyoyin da yake rudan mutane game da sadaka yana tsorata su da talauci in ka bada za ka talauci sanadu wanda yake sai ya tara dukiya ba zai bada ba zai zama yana da mako to mutum da yana da wannan sukofin amma ya taushe su ya dauki sadaka ya bada ta fi lada a wannan lokacin wanda Allah ya ce wala tamhil karka yi jinkiri karka yi nauyin bayar da sadaka hatta iza balagatil hulqum har sai ya zo makoshi zai fita kulta ka dinga cewa li fulanin kaza ku ba wani kaza wa li fulanin kaza wani ma ku bashi kaza yace wa qad kana li fulanin alhali dukiya ta riga ta zama ta wani magaji kenan mai gado domin idan da yazo gargara ai mutum bai da iko a dukiyarsa ko ya yi sadaka sai magada sun zartar da ita kuma da Allah ya ce ka bayar da sadaka din nan kada ka bari sai lokacin da rai ya zo makoshi ka ce a lokacin ne za ka yi sadaka alhali dukiya ta riga ta zama ta magada mun fahimta Allah ya shirya da mu don haka lokacin da mutum ya yi sadaka yana da lafiya ta fi lada sama da lokacin da baya da lafiya haka idan mutum ya sadaka lokacin da yake son tara kudi yake jin tsoron talauci amma mutum ya dauka ya bada tafilada mun gane misali lokacin da mutum yake son tara kudi ko yake son za mu ya bada misali wanda ya saraka in ma'aikaci ne satin da aka yi albashi da ma'aikacin da ya sadaka sati na ƙarshe wata ya mutu waya fulada wanda ya wancan na ƙarshe lokacin ba kuɗi shi ma yana ta maleji yana tsokokarin ya kai ƙarshen wata kaga a wannan lokacin yana jin tsoron talauci yana son kuɗi sai ya ɗauka ya bayar amma lokacin da aka yi albashi yana da kuɗi mun fahimci wannan to kullum ayyuka na ibada akwai lokacin da sukan fi lada wani lokaci kuma sai ya ga ladar ba kai ba kamar azumin da muka yi bana a kunci mutane suna ta kuka da zahi ko to kuma ya fi lada azumin da aka yi cikin yanayi na zafi ba za ka hada shi da azumin da aka yi lokacin sanyi ba rana ba na faduwa karfe shidda ba rana mutum ma a kira sallah ma ya ji bai son ya ci komi ma a lokacin to wannan kuma ana shan wuya ana shan rana mutum da kyar yake kaiwa baki ya bushe makoshi ya bushe sai ya fi lada to duk ana kallon waɗannan abubuwan wajen bayar da lada to har a wajen sadaka akwai sadakar da takan ɗara lada a kan wata to su sahabbai yadda suke duk za su yi aiki sukan yi ƙoƙari su ko wanda ya fi lada shi suke shi ya sa da lokacin sahabbai ne aka yi wannan ranar ana azumi su a hamdala za su yi ta yi ba za ka taɓa jin wani yayin kuka ba amma wani yadda ka san kai ka ɗora mai azumin sai ta ba baƙin rai ɗaukaci mutane suna maganganu na rashin fahimta na rashin gane inda aka nufa akwai wanda ya ce mun kun san sallah da aka je amso ta guda hamsin aka ce a dinga aka ce wa manzan Allah ya koma a rage har ta dawo biyar ya ce wallahi shi da ma azumi ne aka yi ma haka <laughs> ya ce tuwa daga an gaba kuwa <laughs> wai da ma azumi ne da aka ce a yi na wata guda ba za Allah ya koma a ce a koma kwana ashirin a ce ya kara koma ƙarshe a ce to a yi guda uku <laughs> to ba mai yawa mutane sai Allah wajen mi na? a mm. mm. eh. ita zaka ai ga ita lokaci ke gare ta lokacinta kuma shine lokacin da dukiyarka ta kai nisabi shine kawai lokacinta. shi ya sanya a nan lokacin ka fidda ta a wannan lokacin shi ya fi daidai shi ya sanya waɗanda suke ɗagawa ya yi muwafuka da ramadan malamai suka ce kuskure ne a kasa akwai masu kuɗin da suke ɗaga zakarsu sai ramadan ya shigo suna ganin yin zaka cikin ramadan kamar ya fi lada kuskure ne yin zaka lokacin da nisabin ka ya ji kewayo shi ne abin da allah ya fi so ko cikin wani wata ne kamar ya ya eh. a a'a ba lafiya ne ba akwai kuskure shi ba inda kawai za a jawo zaka baya sai in shugaba ya ba da wannan izini shi ma kuma shugaba in ana cikin yanayi shi ma ba zaka za a ce a jawo baya ba sai a ce alhajuwa ne ka hidda zakar shekara biyu sai hidda zakar shekara biyu yanzu in shekara ta kiwo ba sai ya yi zaka ba kaga inda miliyan hamsin yake fidda yanzu miliyan nawa zai fidda miliyan ɗari in aka raba za a samu sauki to wannan shugaba ne zai ce wani fiddata amma wani ba zai ce bari shi ya jawo da ita baya ba don ta dade wannan duk kuskure ne lokacin da ka samu nisabi kai kana ya kana nisabi to ranar da ka samu nisabi ranar za ka rubuta cewa yau na mallaki nisabin zakka hudu ga watan zulka'ada shekara ta 1220 to idan irin wannan ranar ta kewayo to za ka yi zarka da sharaɗi idan kuɗin nan ba su dawo ƙasa da nisabi ba to yanzu kai duk shekara zarkarka a zulka'ada za ka yi hudu ga wata ba za ka ce bari in dawo da ita ramadan ba saboda in fidda cikin ramadan kuskure ne a kuma ba za ka ɗaga ta baka ce bari ta je ramadan shi ma wannan kuskure ne da nan nan za ka yi. kuma za ka rikodin wannan daɗin kai da na musulunci don ka sa sha hudu ga watan shida. to za a samun sabani shi ka san yana yin talatin ko za a ga bai daidai da za a ga in shekarar ta kewa ba zai daidai da watan musulunci ba allah ya samu dashi mana ya ce babu iza talaba falyat lub talaban yasiran wala yamdahu mala yace idza talaba wannan babu zai karantar da mu idan zaka nemi biyan bukata a wajen wani mun gane in kaje nema a wajen wani shine idza talaba in kaje nema a wajen wani fal na wanne a na wanne ina ne ba mu ida ba a mun faɗi wannan mana shi ne muka ce walatan hil hatta iza balagatin hulqum karka jinkiri har sai ranka ya zo makoshi sannan za ka ce za ka yi sadaka ka ji mutum yana cewa lifulanin fulanin kaza ku ba wani kaza wa fulanin kaza wani ma ku kai mai kaza sai ya ce wa ƙadkana kana li fulanin alhali ita kuma dukiya ta zama ta wani kana kyauta da kayan wani me yasa ba za ka yi mutum lokacin kai ne ke da ita babu za ɗalaba faliyat duk ɗalaban yasira mala ya ce wannan babi zai karantar da mu idan mutum zai nema a wajen wani faliyat laban yasira to ya nema mai sauƙi kada ya tsananta ba ka da shi ka buga mashiwa misali da Allah da a taimaka min da kaza ya ce to dan saurare ne to shi kenan ka ƙara buga mashi amma ka buga mashi an jima an jima ka ƙara buga mashi an jima ka ƙara buga mashi to nan ka ka matsa wajen nema ko ka je gidan shi baya nan ka sake koma baya nan sai ka sake wuri kuma ma'ana duk lokacin da za ka nemi wani abu a wajen wani to karkana ce saboda dan adam bai iya daukar wannan Allah ne kadai ke daukar wannan Allah ka roƙe yau an jima masu yake ka roƙe shi gowa ma ka roƙe shi yana so kai kullum ma ka roƙe Allah yana so kai in ma ba ka roƙon sai Allah ya fushi da kai dan adam ha eh yau saban dan adam yau da gobe sai Allah to shi ne ya ce idan za ka nemi biyan wata buƙatar ka a wajen wani to ka nema ba tare da naciya ba sannan walayan huhu kar kuma ka dinga yabansa ka dinga kuranta shi don ya baka ku kalli wannan maganar kamar da wannan zamanin ake yin tafi wani kaga in ka ji shi a rediyo yana kuranta wani kusur yake a bashi kudi da gaskiya da karya duk zai kawo ya hidu don a bashi rubutu a kan shi a social media ya ta yaban shi da abin da ya yi da abin da bai badi ya ce yana yi saboda mai saboda ya ba shi kudi قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأهوس عن عبد الله قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا fa inna ma lahu ma quddira lahu wala ya'ti ahadukum sahibahu fayamdahu fayaqta azharahu wannan hadisin an karbo daga abdullahi an karbo daga abdullahi ko an abil ahwas an abdullahi daga abdullahi wani abdullahi ibn mas'ud ya yace iza ɗalaba ahadukumul haja idan ɗayanku yana neman wata bukata a wajen wani falyad lubha ɗalaban yasira ya neman nan a wajensa nema mai sauƙi kar ya zurfafa kar ya naci fa inna ma lahu ma qaddara lahu domin abinda dai Allah ya kaddara zai samu shi zai samu ko ba haka ba nacewar ba ta zai sanya ya samu ba nacewar ba ta za ta sa a ba shi da yawa ba abinda allah ya kaddara za a ba mutum to shi za a ba shi. bashi iyakata kenan abinda allah ya kaddara za a ba mutum shi za a ba shi shi ya sa za ka ga magabata ba su roƙo ba su roƙo ba su neman wajen ba su tambayar wani abu wajen wani ba sa yi saboda ne saboda irin waɗannan nasoshi da makamantansu wanda aka yi tafai tunan dama da aka ce idan mutum zai nema shi dama roƙo haramun ne a musulunci sai in mutum ya shiga wani yanayi to sai shari'a ta bude kofa cewa yana iya roƙo shi wanda ya shiga cikin yanayi yana iya roƙo bai da abincin da zai ci bai da kudin da zai saya yana da marar lafiya bai da kudin da zai iya kula da shi wannan da yana cikin wanda zai iya roƙo ko kuma wanda wani iftila'i ya faɗo mawa gobara mutum ya gobara ya halatta ya roƙo da makamantansu to kaga in an bude ma kofar roƙo din to idan za ka yi roƙon ka yi roƙon ba tare da naci ba mazala ce ko kuma abdullahi dan masudi ya ce domin abinda dai Allah ya ƙaddara maka shi za ka samu sannan wala ya ati ahadukum sahibahu hahu kada ɗayanku kuma ya je wajen abokinsa fayyam dahu ya ta kuranta shi yana yaban shi fayyar ba a zaharahu in yi haka sai ya zamanto ya yanke bayan wannan mutumin mun gane a wata ruwaya ya ce duk wanda aka zo ana yabansa a gabansa to kamar an yanka shi ne ba wuka mun gane domin ka zo kana yaban shi sai ya ɗauko ya baka yanzu karshe ba don allah ya baka ba don waya baka wani wannan yawon yawon ka yana lada kaga wa ya jawo mashi kai ka jawo mashi ai da yawan waɗanda maroka suke zuwa suna kurantawa bai ba da naira dubu ba a masallaci amma maroƙi ya zo mai roƙo yana ya ba shi dubu biyar yanzu wa ya jefa wannan halin maroƙi da ya zo dinga ya bai shi tushe ya sanya ya ce karkaje wajen mutum kai ta yabansa domin idan kai haka sai ka yanke bayansa yanke bayansa shine ka sanya shi a abu Allah ba sanya shi a abu Allah ba to su kawo mutanen yanzu kaga irin wannan yawan suke so wanda zai je ya faɗi ƙarya a kansu to sun fi son shi amma wanda zai faɗi gaskiya ba sa son shi musamman 'yan siyasa musamman 'yan siyasa allah ya shirin da ƙala bukari haddasa musaddad ƙala haddasa na ismailu an ayyub an abil mali ibn usamata an abi azza yasar ibin abdullahi al-huzani عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض ja'ala lahu biha aw fiha hajatu wannan hadisin daga wa'iki sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha shi allah idza arada qabda abdi bi ardin idan yayi nufin daukar rayuwar wani mutum bi ardin a wata ƙasa wanda shi kuma a lokacin baya wannan ƙasar shi yana najeriya amma allah ya nufin a makka zai ɗauki rayuwarsa ko yana najeriya amma allah ya nufin a ghana ko a nijar za a ɗauki rayuwarsa to duk lokacin da allah ya nufin ɗaukar rayuwar wani mutum ne a wata ƙasa shi kuma a lokacin nan baya wannan ƙasar ja'ala hubi ha aufi ha hajjatun sai a sanya mashi wata bukata a wancan garin ko a wancan ƙasar sai ya tafi don biyan wannan bukatar sai a ɗauki rayuwar shi a can wa mata dari nafsun bi ayi ardin ta mutu babu wata rai wadda ta san a ƙasar da za ta mutu ba wanda ya sani to amma da zarar ajali ya yi kiranka a can sai a sa maka wata bukata a can shi kenan sai ka tafi don biyan wannan bukatar da kaji shi kenan sai ajali ya zo sai ga mutum ya mutu a can wannan misalai sun shafa ruwa a da da kuma a yanzu akwai bani manta akwai wasu bayan allah ba ta lafiya aka ce sai an kai ta egypt aka tafi da ita egypt aka tafi da ejiya mai jiyar ta guda daya da suka je can egypt ita mara lafiya allah ya bata lafiya ya jiya kuma a can tara su kaga da allah ya nufin a can za ta rasu sai aka tura su cikin asibiti a egypt amma kuma da yake ita ajiyar ita ce za aka ce wance ta je ta yi jiyar ta a can ta ga yanzu mai kai ta egypt jiya tana zuwa ce ita ma sai ta samu rashin lafiya kuma sai allah ya ɗauki rayuwarsa kuma ita wannan mara lafiyar ta warki sai dai aka dawo daga wata, to duk inda ya ga mutum ya mutu dama nan allah ya rubuta zai mutu ko da baya garin to sai ga allah ta'ala ya sa mai wata bukata a can sai ya tashi ya tafi hadisin mala'ikan mutuwa da annabi suleiman a ga shi ma hadisi ne mashuri kuma yana nuna haka shi ma mala'ikan mutuwa ya kawo ziyara wajen annabi suleiman wani mutum ne kawai ya ce a kai shi bayan duniya ya roƙi annabi suleiman aka sa iska ta kai shi yana sabka mala'ikan mutuwa ya zo ɗauke shi to shi ne abinda wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana kalla hadisin ka gani wa alaikum ne to abinda suna ta shar'anta ko ta fi so shi ne duk inda mutum ya mutu a rufe shi a can in kaga an ɗauko gawa an tafi da ita wani wuri to sai idan a can ba musulmin da za su yi tajhidinsa su mai wanka su mai likafani su mai sallah wanda ya mutu a garin arna to wannan ya halatta a ɗauko gawar shi a zo da shi inda za a samu musulmi su mai sallah amma wanda ya mutu garin da akwai musulmi duk za su yi mashi wannan abu abinda suna ta ce shi ne a rufe shi a can ma'abin nasu biyu albani rahimullah ta'ala a littafin shi a kamun jana'iz ya yi wannan bayanin sannan kuma ya kawo hadisai wanda suka yi nuni zuwa ga haka cewa mutum inda ya mutu na ake rufe shi amma damar a wurin akwai waɗanda za su yi mai sallah ko kuma idan ka kalli al'amarin sai ya ga hakan shi ya fi dacewa mutum ya mutu wani sai ya gama mutum ya mutu a kano sai a ce sai an kawo shi cincin da ya mutu ba musulmai in an kawo shi nan abinda za a mai a nan ai shi ne za a mai a sanko kuma shi lokacin da aka kawo shi nan shi zai dan farfado ne magana da waɗansu kafin a je a kai shi kaga ba wata fa'ida na cewa a taho da shi sannan kuma wannan yana cin karo da wani hadisi na manzon Allah wanda manzon Allah ya ce ai gaggawa wajen al'amarin gawa da zaran mutum ya mutu abinda musulunci yake cewa a gaggauta rufe shi domin duk gawa in ta mutu ɗayan biyu ne ko dai ta zama mutum ne ya kirki ce ita wannan gawar manzala ce idan an ɗauki gawa za a kai ta kabari idan mutumin kirki ne ɗan aljanna ne ke na me yake cewa ƙaddimuni ni ku yi gaggawa ku kai ni ku to mutum ɗan aljanna ne ya mutu kun aji shi gida shi yana cewa ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni to kun ce sai an ɗauko shi daga lagos an kawo shi katsina ko an kawo shi ne. Ka gabi ake dile ake su kaga idan mutunan kirki ne so ake a sauri a kai shi cikin rahamar shi idan mutumin nan ba mutumin kirki bane ba shi kuma yake cewa manzan Allah ya ce fa sharrun riƙa arriqabikum sharri ne za ku rabu da shi me ne aji sharri a gida kuma ba sai ku sauri ku kai shi ba ku rabu da sharri to kaga wannan hadisin yana wannan a gaggawa game da al'amarin gawa shi ya sanya abinda aka fi so shine da zarar mutum ya mutu kar a bata lokaci A yi maza maza a ce a rufe shi allahumma sai in ya rasu a wani lokaci wanda ba a iya kai shi kamar mutum ya mutu tsakar dare yadda ba za a yi hada mutane a ce a yi mai sallah a kai shi ba wannan sai a jinkirta zuwa da safi sai a jinkirta zuwa da safi ko kuma ya rasu a lokacin da ba a rufe gawa kamar wanda ya mutu tsakiyar rana kuma wanda ya mutu daidai lokacin da rana ke bullowa ko daidai lokacin da rana za ta shige wannan lokutan duka ba a sanya gawa cikin kabari a irin waɗannan lokutan sai a ɗan saurara sai ya wuce sai a tafi a ce yi su amma idan ba irin wannan dalilin aka samu ba to bai dace ba a jinkirta gawa da aje a rufe ta sai a gaggawa aje a rufe ta hmm. ana iya zuwa ana iya zuwa lafiya lau sai aje ya halatta a kunna fitila saboda ka san manzan Allah ya hana a raka gawa da wuta to amma nan malamai suka ce babu lafi lalura ce sai a tafi da fitilu a kunkunna don a ga yadda za a yi kabari da sauransu a rufe mutum allah samu dace to kaga yanzu sai ga mutum ya mutu a lagos sai a ce sai an kawo shi kudin da za a kawo shi su kansu kudi ne ko ya mutu a kaduna ko ya mutu a kano duk sai a ce sai an dauko shi an kawo shi to kamata ya ce kawai a rufe shi a can can allah ta'ala ya rubuta mai mutuwa to sai a rufe shi a can ba sai an yi wahala an dauko shi an tawo da shi wani gari ba wannan hadisin na abdullahi abdullahi al-huzali idan ka kalle da kyau za ka kamar bai da alaka da babin da shi imamun bukhari ya kulla ko mun sha inna allaha idza arada ƙabda abdin bi ardin ja'ala lahu ha aw ha hajatu shi kuma can babin da ya ƙulla yana magana cewa in ka yi roko in ka nemi wata bukata a wajen wani karkada ce da ka ɗan yi mashi bayani da ya ji sai ka ƙyale shi in Allah ya za ka samu a wurin shi ka samu in Allah bai kaddara ka samu ba abin da zaka samu duk nacinka su kaga ba su da alaka haka malamai suka ce hadisin bai da alaka da babin da malam ya kulla mun fahimta ta malam ya ce babu kaulin rajili labulla bulla labulla sha'anuka bulla ko sha'anuka wannan babin hadisi ɗaya ne malam ya kawo amma za mu tsallake wannan hadisi sati mai zuwa insha Allah mun karanta shi babu la yaqulu ar-rajulu Allahu wa fulani wannan babu zai karantar da mu cewa mutum bai cewa Allahu wa fulani Allah da wali. me yake nufi da wannan wani zaka ji ya ce ai wannan abun ba dan da Allah ya ce makan ba don taimakon allah da taimakon wani ba da ban samu ba ba don taimakon allah da taimakon wani ba da ban samu abu kaza ba ya halatta a ce haka eh to ta za mu ji ansa la yaqulu rajulu allahu wa fulan mutum babi zai ce kada mutum ya ce allah da wani حدثنا مطر ابن الفضل قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت مغيسا يزعم أن ابن عمر سأله من مولاه فقال الله وفلان قال ابن عمر لا تقل كذلك لا تجعل مع الله أهدا ولكن قل فلان بعد الله wannan hadisin daga abdullahi dan umar cewa an tambaye shi abdullahi dan umar ya tambaye wani mutum ya tambaye wani mutum ana ce muhitha cewa man maulahu abdullahi dan umar ya ce kai waye maulanka waye majibincinka faƙari sai ce allahu wa fulani sai ce allah da wani ya faɗi sunan wani mutum mun gane kala ibn umar sai abdullahi dan umar ya mashi la ta ulka zalika karka ce haka ba a cewa haka kenan ya la ta ji Allahi a karka hada allah da wani walakin sai dai kace ce mai ulfulanun ba'adalla ka ce wani bayan ka ce allah amma karka hada su waye majibincinka sai kace allah shine majibincina sannan sai wani kaga ka raba ku to haɗawa ne ba a kai ya aka ka samu wannan abu? ai wallahi ba don da allah ya taimakan ba sannan na gamu da wani shi ma ya taimaka min da ban samu abin nan ba ka ka raba amma ka ce ba don taimakon allah da wani ba da ban samu abu kaza ba ka haɗa allah da wanan nan amma ka rarraba shi ne abinda manzan Allah sallallahu alaihi ya yake nufi babu ƙaunar rajulu ma sha Allahu wa ita. babu mutum ya ce haka Allah ya so da kai ma haka so. haka Allah ya so kai ma haka so. haddasa abu nu'aimin qala haddasa Sufiyanu, Anil ajilahi An-Yazid, an ibn Abbasin ƙala. an ibn abbas qala rajulun lin sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa shi'ta qala ja'alta lillahi niddan ma sha Allah wahdahu abdullahi dan abbas ya ce wani mutum ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa shi'ta haka Allah ya so kai ma annabi haka so kala sai manzon Allah ya ce ja'alta lillahi niddan kai zaka sa ma Allah kishiya ne ma sha Allahu ka ce haka Allah ya so shi kadai ce haka Allah ya so kawai ba sai ka ce haka wani shi ma ya so ba ka kaga wannan ya nuna cewa ba a cewa ma sha Allahu wa shi ita haka Allah ya so da wani haka Allah ya so kuma haka wani ya so a sai dai ma sha Allahu wahadahu, haka Allah ya so shi kadai kaga wannan duk na dubba ne na magana wanda wani lokaci za a ga mutane suna dan fadawa cikin ire-iren waɗannan kurakura to ba a cewa haka ka ce in sha Allah wahdahu shi kadai ko ma sha Allah haka Allah ya so shi kadai amma ba za ka ce haka Allah ya so da wani ba mun gane malam ya ce babul gina'i wallahi to yanzu a nan malam ya gama yi mana magana akan abin da ya shafi ladubba na magana ya fada mana abin da yana da kyau a fadi da abin da baya da kyau a fadi to yanzu za mu shiga babin da zai magana akan algina wallahi algina shine waka allahu kuma kayan wasa ladabin musulunci game da waka da kuma kayan wasanni ko wasanni din mun gane su kaga ba abin da musulunci ya bari قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق famarra ala jariyacin sagiracin tuganni faƙali inna shaidana lautaraka ahadan lataraka hazi wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ibn dinar yana daga cikin manyan almajiran abdullahi ɗan umar ya ce kharashtu ma abdullahi ibn umar wata rana mun fita da abdullahi dan umar ila ila su zuwa kasuwa kaga wannan yana abdullahi dan umar yana zuwa kasuwa famarra ala jariyatin sagiratin tuganni sai suka wuce wata yarinya ya karama tuganni tana waka tana waka faƙali sai abdullahi dan umar ya ce inna shaitana lautaraka ahadin lataraka hazihi ya ce inna shaidana lallai shi shaidan lautaraka ahadan da a ce zai bar wani mutum a kyale shi da shaha masa lahiya ya ce lataraka hazihi da ya kyale wannan ne abinda yake nufi da a ce shaidan idan mutum ya zama batacce yana kyale shi to da ya kyale wannan yare dan ta riga ta bata amma da yake shaidan duk bacewarka to sai ya biyo ka ya kara ingiza ka a kara bacewa bai wadatuwa bai gamsuwa da cewa aiwa ne ya riga ya bace duk yadda mutum ya kai ga lalacewa da bacewa to dan bai kyale shi to da a ce dan zai kyale wani mutum dan ya lalace abdullahi dan wanda shi da ya kyale wannan yare dan ta riga ta lalace kaga wannan yana nuna maka hadarin waka a wajen magabata amma ku duba yau yadda waka ta zama a cikin abin ya lalace ba inda waka ba ta shiga ba masallaci kana jin waka don wani rington din shi waka ne ana iya bugo mashi waya sai an yi rukuku kawai sai ka ji shata yana waka a masallaci ko ka ji dan alasi ko don ma waɗannan ne da ɗan sauƙi-sauƙi ko waɗannan mawaƙan da zamani ai su shirye ba suke <laughs> ba ba sa inda suka nuna ba su to waƙa ba ce wallahi Allah ya sauƙi Buhari, البخاري Muhammad محمد Salam, سلام قال na يحيى ibn Muhammad Abu Amrun Basari. قال سمعت عمر مولى المطلف قال سمعت أنس ابن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من دد ولا الدد مني بشيء يعني ليس الباطل مني بشيء an karɓo wannan hadisin daga anas ɗan malik ya ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kula yana cewa laisa min dadin wala dudut min ni bi shay'in manzala ya ce ni wasa addabi shine allahab wallahu wasa manzala ya ce ni wasanni a wurina ba bakin komai suke ba yani laisal batul min ni bi shay'in ya fassara ya ce yana nufin albatin nan su ne a kira wasanni su a kira albatin minni bishe ya ce su ba bakin komai suke a wurina ba mun gane shi sa wani lokaci an taba tambayar imam malik hukuncin irin wasan nan da ake dara ake ce mashi komi ne ne wani abin da ya kama da wannan da irin nasu wanda suke son suna rawa. to kun san imam malik yana da hikimomi wajen ba da fatawa musamman in ba na si karara sauran lokacin da za a ba da fatawa to matsayi ne na ubangiji ake wakilta don shi ne mai halattawa shi ne mai haramta shi sanya idan baka tantance shi allah ya haramta ɗin bakar ka haramta abinda allah bai haramta ba to sai ya ce shi wannan abun? da kuke tambaya a kan shi amin alhaq gaskiya ne shi daidai ne kuke ganin yinsa suka ce a sai ce to Allah yana cewa wa ma za ba da alhaƙi illa dalal duk abinda ba alhaƙa ba wannan ne mun gane su wasanni nan ana nufin irin waɗannan wasanni irin su karta nan irin su dara irin su ludo mun gane kuma yanzu ba ku wata musiba da ta haɗu wata lido da ake yi ta waya ɗin nan duk irin waɗannan 'yan wasannin su ake nufi mun gane irin su ƙwallo da makamantan su waɗansu malamai suna kallon su ta gefen motsa jiki kaga shi wannan ya zaune ake to da haka sai ce ƙwallo motsa jiki ce amma akwai sharaɗa wanda ake so a kiyaye in 'yan ƙwallo za su iya kiyayewa sai su yi ta yi idan kawai ba za a iya kiyaye wato kwallon ita ba ta shiga ciki wanda kuma tsara waɗannan sharaɗin suna da wahala ga ɗan kwallo su kaga mene ne ya fi dacewa barin shi ya fi dacewa ne ƙalil bukari haddasa hafsu ibn umar قال أخبرنا خالد ابن عبد الله قال أخبرنا أطاء ابن سائف an sa'id ibn jubairin an ibn abbasin wa minan nasi man yashtari lahawal ƙala algina'u wa ashbahu daga sa'id ibn jubairin ya karɓo daga malaminsa abdullahi dan abbas yace ce faɗin allah ta'ala wa minan nasi a cikin mutane man yashtari lahawal hadith akwai wanda yake sayan lahawal hadith da an sabilillahi don ya batar da mutane daga bin tafarkin Allah to me ya lahawar hadisi sai shi abdullahi a abdullahi dan abbas yake cewa algina'u wa ashbahu waka da abubuwan da suka yi kama da ita su ne lahawar hadis Allah sauri قال البخاري حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا كنان ابن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن ابن أوسجا عن البراء ابن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم afshus salama taslamu wal asharatu sharrun kala abu muawiya wal asharu al imam al-bukhari ya ce wannan hadisin daga muhammad ibn salam idan kaje can kuma isnadinsa yana cikewa kan barra'i dan azib shi kuma ya karbo daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah ya ce abshi salam ku yaɗa sallama tsakaninku taslamu sai ku kubuta daga shari sai ku kubuta daga sabon Allah sai ku kubuta daga abubuwa da dama sai ya ce wal asharatu ya ce amma kun ga al'ashara shi kawo sharri ne kala abu ma'awiya abu ma'awiya ɗaya daga cikin marwata hadisin kenan ya ce wal asharu al'abath ne wasanni wasanni haddasa na حدثنا kala haddasa na Haris, an Salman ibn Sumairin al'alhaniyu an fadala ibn ubaidin wa kana yajma'u min al-majami'i fa balagahu anna aqwaman yal'abuna bil kubati fa qama gadbana yanha anha ashadda an nahyi sun qala ala inna al-la'iba biha la ya'kulu thamaraha ka'akil lahamil khinzir wa mutawabbi'in biddami ya'ani bil quba an-nard wannan asarin an samo shi daga fudala ibn ubayd wa kana yajma'u min al-majami'i ya kasance yana yin sallar juma'a a wani masallaci daga cikin masallatan juma'a fa balagahu sai labari ya zo mashi anna aqwaman cewa ga waɗansu mutane can yal'abuna bil kubati suna wasa wasan dara annart shine alkuba wanda nan fasara da zamu yi mai shine kamar wasan dara to aka ce gashin suna dara wa qama gadban sai ya tashi cikin fushi yanha anha ashaddan nahyi yana hana wannan wasa da suke yi mafi tsananin hani sun makala sannan sai ya ce ala ku saurara innan la'iba biha wanda da yake wasa da wannan abin na dara la ya akulu samaraha don ya samu abinci daga wannan wasan da yake waɗansa ai kuɗi ake sawa ya ce to ka akili lahamil kinzir in ya ci kudin daren nan kamar wanda ya ci naman alade ne wa mutawaddi'in biddami kamar wanda ya yi wanka ko ya yi alwalla ne da me da jini yani bilkuba yana nufin alkuba yana nufin annar da annar da kuma shi ne mi shi ne dara kamar yadda muka ce amma wannan asirin yana da rauni yana da rauni muhammad nasiruddin albani rahimullahu ta'ala ya ce yana da rauni saboda a cikin isnadinsa akwai salman akwai salman ko shi ne ce haddasa isam haddasa haris an salman ibn sumairin ko shi wannan salman ibn sumairin rawi majhul ba a san shi ba mun gane to kawo kaga an ba san rawi ba ya zama mai ya zama mai rauni hadisi so bai inganta ba wannan to wannan a takaice shine abin da ya shafi waka da kuma sauran kayan wasanni wanda ake nan gaba zai zo mana magana sosai akan waka din nan da kuma ashir waƙe kusa akwai waka akwai waƙe ko mai waƙe mai mamancin waƙa da waƙe ba kiɗi ba kuma ba kuma na? yauwa ba batsa ba manganu marasa amfani to wannan shi ne waƙe wannan babu laifi a musulunci amma idan aka sa kiɗi ko ya zamanto lafizan da ake faɗa lafizza ne marasa kyau to nan ta haramta kodawa ke ce to zai zo nan gaba ya bambance mana tsakanin waka da kuma waƙe din da kuma ƙara bayani akan su waɗannan waƙoƙi din kamar yadda na ce kunga yana daga cikin musibar da muke ciki yanzu yadda waƙa dinnan. ta yi yawa mafi sharrun waƙa ita ce wadda aka jingina da addini waƙoƙin da ake gani su waƙoƙi ne ma na addini kamar su mandiri innan da makamantansu akwai a larabci akwai har laraba suna da 'yan mandiri masu yin waƙoƙi na yabo sannan akwai a hausa ma a ce ana yabo ko ana bege ko wani abu kamar haka nan so kaga su masu yin wannan gani suke malada suke samu wanda yake saurare gani yake sauraren wannan daidai yake ba da sauraren alkur'ani wani haka yake gani to kaga abin ya yi wata irin yaduwa wadda yaduwar sai dai a yi ta addu'a sannan su waɗannan wanda kowa ya daɓan naɗin ne su ma kuma sai ƙara shigowa suke cikin al'umma da wata irin mummunar yanayi yanzu waka ba gidan da ba saboda abubuwa na sadarwa na zamani dinnan su rediyo da makamantansu sai ga mutum ya je ya so dish ya zo an hada mashi da kansa a cikin gidansa waƙoƙi za a yi ta kallo wato waɗanda abubuwan da suna taimaka wajen rosa tarbiyya da kuma roga da al'umma shi sun yi addinin musulunci ya hana su allah sauka idan allah ya kai sati mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya a kira sallah sai mai adda